Ateis valanda, kada viešpats sugrįž. Tamsiausia naktis virs diena. Trimitams begaudžiant, mūsų viešpats nužengs O, tai džiaukis, tai džiaukis siela. Kaip ramu. Kaip ramu. Kaip ramu man yra su Dievu. Kaip ramu. Kaip ramu. Kaip ramu man yra su Dievu. Kaip mes turime dėkoti viešpačiui už tai šiandieną, kad galime pasakyti tai, turėdami tai savo širdyje. Jeigu galite, jūs esate palaimintas žmogus, labai palaimintas. Atsiverskime šiandieną knygą Efeziečiams ketvirtą skyrių. Efeziečiams 4, 11. Ir jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui, Kristaus kūno ugdymui. Kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tobulai subresime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko. Perskaitykime tą citatą, kurią nagrinėjame jau kelis praėjusius susirinkimus. Tai kas bus? Mumise yra kažkas, kas kviečia. Mumise yra kažkas, kas mus kviečia daryti kas teisinga. Tuomet Dievas pakvies ką nors ant pakilos ar prie sakyklos, kuris pamokslaus absoliučią tiesą. Taigi, mano pašaukimas yra jūsų kvietimas, o jūsų pašaukimas yra mano kvietimas. Dievas prieš pasaulio sutverimą matė, kad jūs kviesite prašysite, šauksitės, ar ne? Dievas prieš pasaulio sutvarimą matė, kad čia dieną žmonės šauksis pranašo, kad bus kvietimas širdise. Taigi mūsų kvietimas atsakė brolio Branhamo pašaukimui. Tai yra kvietimas iš jūsų širdžių. Tuomet Dievas pašaukė žmogų, nes jis girdi jūsų kvietimą. O, mes tokie dėkingi turime būti Dievui. Tuomet Dievas pakvies ką nors ant pakilos ar prie sakyklos, kuris pamokslaus absoliučiai tiesą. Kodėl? Tai parodo jūs. Tuomet, jei tu esi tikras Dievo vaikas, tu pradedi prašyti, Dieve, paimkite tai nuo manęs, apipjaustiki mane nuo to. Patrauki šiuos dalykus nuo manęs. Kodėl? Tai yra reikalinga jūsų dangiškajam namui, į kurį einate, kurio jis išėjo paruošti. Jūs turite būti tikra Kristaus žodžio nuotaka. Taigi, kodėl mums reikia pataisimo, korekcijos, kai mumis yra trūkumai? Nes kažkas anapus, kitoje pusėje, kviečia mus. Tas kūnas jau yra amžinas. Jis jau yra ištobulintas. Jis jau yra tapęs žodžiu, bet jis žino, kad tu dar nesi tokioje padėtyje, kad galėtum įeiti jį, tapti vieną su juo. Taigi jis šaukia, kažkas kviečia tave. Tau reikia judėti į priekį, judėk pirmin. Ir tu kartoji, man reikia judėti į priekį. Rodos įtakmuo tau stuktelėjo į galvą ir tu, oi, man reikia judėti į priekį, aš turiu judėti pirmin. Tai nebuvo akmuo, tai tavo teofanija tave pakvietė. Šlovė. Ir tuomet Dievas pakviečia kažką prie sakyklos, kad jis pamokslautų būtent tai, ko tau reikia šiandieną. Palenkime galvas draugė. Dangiškasis tėve, mes taip mylime tave šią dieną. Koks didis tavo planas, visgi jis yra nesudėtingas. Mes dėkingi tau už jį. Mes dėkingi, kad tu iš tiesų atkreipiai mūsų dėmesį. Prašau, paimki savo žodį šiandieną. Pastebėkim mūsų poreikius, trūkumus, troškimus, tai, ko trūksta mumise. Iš tiesų, jeigu mumise yra tai, kas mus kviečia, kalba mums, šaukia mus, veikitumėt ant gamtiškų būdų mumise, kad čia žemė įvyktų kažkas ant gamtiško, kad mes atitiktume tai. Kai tai vyks, te mes galėsime atsakyti teisingų būdu ir veikti. Suteikite Jėzaus vardu, mes meldžiame tėvę. Amen. Te laiminus Dievas, galite sėstis. Žinoma, visas Dievo siekinys to, kai jis turi savo protę, tavo ir mano gyvenimui, yra tas, kad mes pasiektume ir atitiktume jo dieviškai tikslą, kuris buvo numatytas prieš pasaulio sutverimą. Jis galėjo viską pradėti, kai mes atsivertėme, jis galėjo suteikti momentinį augimą, kad mes dvasiškai pasiektume tą poziciją per vieną naktį, Mes būtume tokiais, kokiais Dievas norėjo mus matyti. Bet jeigu jis būtų tai padaręs, jis būtų sudaužęs, sulaužęs tos gamtos visatos dėsnius, kūrimo dėsnius, kuriais jis pats pradėjo kurti pradžioje. Nes jis pats aktyvavo šiuos dėsnius. Brolis Brankamas naudojo tokį terminą, jis it vaikiškas, paaugliškas, sako, kai Dievas pradėjo kurti, tarkime jisai sukūrė buožgalvį ar kažkokią žemesnę gyvybės formą, jis pradėjo kurti vis daugiau ir daugiau ir jis sako, tai buvo lyg tai taip, kad Dievas mokėsi. Jis nesimokė iš tiesų, bet buvo lyg tai jis mokėsi. Taigi jis pats, kurdamas, naudojo šį dėsnį kuriuo jis it augo ir augo ir augo. It. Ir jis sako, jeigu jis pats taip darė, tuomet ant kiek labiau jis leis mums, kaip savo vaikams, aukti tuo pačiu būdu. Mes žinome, kad mūsų kantrybė žmogiška yra labai trumpalaikė. Mes norime visko taip greitai, akimirksniu ypatingai šią greito amžiaus dieną. Mes norime greitų žinučių, greitų pribulvyčių, ir greitos sunystės norime. Greitai sūnymo norime to jau pat jo, nes norime toj pat kantrybę gauti. Dievas nepakeitė savo programos, kurios dėka galime gauti kantrybę. Jis buvo toks ir yra lygiai toks pat šiandien. Taigi jis nekeičia savo programos, plano vien dėl to, kad mes gyvename greitame amžiuje ir mums labai sunku, nes mes bėgiojame, darome viską labai greitai, mes net negalime ramiai miegoti. Mes turime tiek daug dalykų savo protę, kad netgi sapnuose dirbame 24 valandas per parą. Tačiau dvasinių dalykų dėve tokiu būdu mes nepasieksime. Tai yra keista, tai yra paradoksas. Šiuo greitu tempu, kada viskas keičiasi, vyksta, kinta, Dievas dėl to mums nepagreitins savo dalykų, vien dėl to, kad mes gyvename greitame amžiuje. Prieš daugybę metų, apie 30 metus, prieš televizijai apsėdant žmonių protus, jie pamatavo žmogaus dėmesio trukmę. Ji truko keliolika minučių. Tačiau ilgainiui ta trukmė sutrumpėjo, patikrino 40 metais, 50 60 ir taip toliau. O dabar žmogaus dėmesio trukmė te trunka kelias sekundės, būtent dėl to jie sako, kad televizijos laidų, kurie kuriejai, filmų režisieriai privalo scenas taip greitai keisti, nes jeigu tu laikysi vieną sceną, joje niekas nevyksta, tuomet žmogaus dėmesys dingsta. Ir jie pradės ieškoti pultelio, kad perimtų kitą kanalą ir taip toliau. Ar tai nekeista? Tačiau Dievas leidžia žmonėms sėdėti bažnyčioje ir jis nori, kad jų visa dėmesio trukmė būtų žodyje. Ir tai yra sunku. Ir su jumis yra lygiai taip pat. Man tai yra labai sudėtinga, nes aš greitai kalbu, mastau greitai, aš esu greitas pamokslininkas, taigi man sėdėti ir klausytis pamokslininko, kuris labai labai lietai kalba, yra labai sunku man. Aš noriu ištraukti mikrofoną iš jausies ir pasakyti už jį, ką jis bando pasakyti. Tačiau Dievas žino, kaip su mumis elgtis, ar ne? Taigi mūsų greitame tempe, ką Dievas daro? Dievas sako, pristabdykite ir aukite. Bet mes norime stebuklingo augimo. Mes norime, kad stebuklingai kantrybė išauktų, dorybė, tikėjimas, visame kame mes norime, ką tik turime, kad viskas stebuklingai užauktų. Bet Dievas nenaudojo stebuklingo augimo, jis naudojo tą patį augimą, kurį jis naudojo Petrui, Jokūbui, visiems kitiems. Ir mums tai yra taip sunku. Pamanykite, draugai, žinau, kad jūs dabar juokitės, bet pagalvokite, kaip sunku mums tai yra šiame amžiuje. Niekuomet dar nebuvo tokio amžiaus, kuomet augimas tapo pilnu įtampos, streso, jis tapo kaip našta tik mums vieniems, nes viskas yra kelių klavišų paspaudimų nuo mūsų, mes turime prieimą prie visko, mes galime viską greitai gauti ir dauguma žmonių tapo nusivylusiais savo gyvenime su Dievu nes jie nemato augimo kiekio ir to greito augimo rezultato, kokio jie trokšta. Jie klausosi šetono ir šetonas juos įtikino, kad kažkas yra negerai su tavimi, arba tai tau neskirta iš viso, ir jie nuleidžia rankas ir palieka Dievą. Vietoj to, kad atiduotų tą lėtą augimo procesą, procedūrą į Dievo rankas ir pasakytų, jis pradėjo tą augimą. Jeigu mes atliksime savo dalį, toliau viskas priklausys nuo jo, ne nuo manęs tai priklauso, ne nuo jūsų tai priklauso, kad jūs jūs užauktumėte. Aš te turiu padaryti savo dalį ir pasitikėti, kad Dievas pasirūpins savają. Kai Paulius tai rašė, anomis dienomis tempas buvo labai lėtas. Dievo žmonės šventieji vaikščiojo bažnyčio pešiomis, arba jeigu būtum buvęs aukštesnės klasės žmogumi, būtum turėjęs arklį arba karietą. Jeigu tavo sūnus būtų gyvenęs už tūkstančių kilometrų nuo tavęs, tavo laiškas tik po daugybės mėnesių nukeliautų pas jį ir po daugybės mėnesių gautum tik tai atsakymą. Dabar mes galime akimirksnių siūsti žinutes elektroninius milijoninius laiškus broliams už Atlanto, aš galiu siūsti laiškus, per sekundę gauti atsakymą, telefonai ir taip toliau. Tai pakeičia mus, psichologiškai mes keičiamės, mes keičiamės, mūsų mąstysena, mentalitetas keičia mus. Visa aplinka mus keičia, tačiau mūsų augimas sieloje nesikeičia. Ir Dievas sako, jūs skubėkite kiek tik norite, bet jūs manęs nei kiek nepaskubinsite. Tuomet, jeigu tau reikia 50 metų, kad subręstum, būtent tiek Dievas tau ir duos. Dievas nepagreitins tavęs ir nepradės siūsti tavo prieškimo esama žinutėmis. Bang, viskas, gavau. Šlovė, šlovė, aš gavau prieškimą. Dievas nesiunčia esama žinučių. Kai kurie iš jūsų norėtumėte, kad pamokslininkai jums atsiųstų pamokslus elektroniniu laišku, kad nereikėtų kelti sekmadienio rytą. Dievas tebe naudoja tą patį senovinį metodą pamokslavimą. Dievas nesiunčia žodžio elektroniniais laiškais, žinutėmis, Dievas pamokslauja žodį. Taigi, čia Paulius Efeziečiams ketvirtame skyriuje sako, kad tarnavimas išlavina šventuosius. Ir būtent apie tai aš norėčiau kalbėti šį rytą. Tarnavimas suteikiantis augimą arba vedantis į augimą. Tarnavimas suteikiantis augimą. Tarnavimas iš tiesų pataiso mus, kai mes klystame. Tarnavimas faktiškai gali būti įrankiu, kurio Dievas įves mus į atgimimą iš aukšto, gavimą tikro krikšto šventąją dvasę, bet ar tai yra vienintelis aspektas? Ar jis skirtas tik tam, kad jūsų dešimtinė būtų surinkta, kad galėtumėte ateiti kitą sekmadienį į susirinkimą, ar toks yra tarnaimo tikslas? Dievas turi daugybę aspektų, kurių dėka jis įtvirtino tai kūnę ir mes norėtume tai pažiūrėti šiandieną tarnavimas, suteikiantis augimą. Tuomet, jeigu Dievas tai patalpino kūnę, tai turės būti per šventosios dvasios vedimą. Tai bus susieta kartu jūsų progresija žemėje Iš žemės bus siunčiamos žinutės į Dievo akivaizdą. Jūsų kūnas ten žinos, kad jums trūksta savitvardos, tikėjimo, to, nor trečio, ir kažkas pradės jumise atsakyti į tai nes jūs turite gebėjimą girdėti, priimti iš dangiško siustuvo informaciją. Iš to išmatavimo jūs gausite tą informaciją, nes jūsų kūnas ilgisi, trokšta tapti vieną su tuo dangišku kūnu. Aš nežinau, kaip tai veikia, bet aš žinau, kad mano teofanija yra ten šį rytą. Ji laukia manęs, tačiau aš taip pat žinau, kad mano teofanija dar nėra tokia, kuo galėtų būti tol, kol aš, genas, neižengsiu tą teofaniją ir ji taps pašlovintų kūnų ir tuomet ji bus pilnai išreikšta ta teofanija. Ir ten ji bus su Dievu, jinai ten bus amžina, tai yra namai pastatyti nerankomis. Tačiau jai kažko trūksta, kojų trūksta, manęs, nes aš esu genas. Pamokslė, kas yra šis Melchizedekas, brolis Brankamas, sako, Aš turėjau išeiti tiesiai iš Dievo proto, Dievo tributas. Tuomet aš būčiau išėjęs ir tapęs pasireiškusiu, Teofanija būtų susijungusi su šiuo žodžio kūnu, kurį aš būčiau turėjęs. Bet kai Adomas krito, aš apėjau šią Teofaniją ir aš vis tiek atėjau į žemę ir pasireiškiau kaip kas, kaip Dievo tributas. Tačiau vietoj to, kad mano pirmasis kūnas būtų buvęs Teofanija arba pašlomintų kūnų, mano pirmasis kūnas tapo žmogumi. Tačiau nepasikeitė svarba to, kuo aš buvau jo akivaizdoje, Dievo atributas, jo mąstymo atributas. Tuomet, kai aš atėjau žemėje, tas atributas įgyjo šį kūną ir atributas, žinoma, yra viduje, ne kūne. Šis kūnas yra kaip prieglauda namai, jis duoda šiam atributui gyvenamąją vietą, tačiau, kai atributą pradeda įtakoti dienos šviesa, atributas atgimsta iš Dievo kvapsnio. Jis prieina tą atpažinimo fazę, kad jis supranta, kad aš visada buvau Dievo dalimi. Tuomet tas atributas viduje pradeda kontroliuoti tavo manieras, elgesį, baigėsi, kur aš einu, ką aš darau, apie ką aš kalbu. Ir pamažu aš įgaunu savo žemę Kanane, kova po kovos, apreiškimas po prieškimo. Taigi, atributas esantis manyje priverčia šį kūną paklusti. Tuomet, jeigu tu mirtum ir žengtum į teofaniją, kas nutinka? Tie šventieji, kurie paliko mus čia mūsų bažnyčioje ir visame pasaulyje, kai jie palieka pasaulį, kas nutinka? Atributas išeina iš šio kūno, o kur atributas nueina? Jis tuomet sugrįžta į teofaniją, kurią jie privalėjo turėti iš pat pradžių. Ir ten jie laukia, ir galiausiai jie susijungia su ją. Todėl, kol jie dar gyveno žemėje, jie gaudavo žinutės viso krikščioniško gyvenimo metu. Tu turi daugiau melstis, daryti tą ar trečią, keistis. Kodėl? Nes teofanija kvietė juos iš kitos sferos, ji ragino juos, o šlovė Dievui, ji kvietė tą atributą, kad tu galėtum būti pataisytas. Ir būtent dėl to pamokslavimas yra toks reikalingas ir esminis, toks pamokslavimas, kuris yra tinkamų metu pamokslaujamas. Tai, apie ką kalbėjai eidamas į bažnyčią, gali išgirsti šį rytą pamokslę. Visi tavo poreikiai, tai, kad tu žinai giliai savo širdyje, tai, ko net žmonai nepasakoji, tie klausimai problemos, ta šauksmas iš ten įdės šį kvietimą tavo širdyje, man reikia tos pagalbos ir Dievas pašauks ras vyrą ant pakilos, kuris pamokslaus būtent tai, ko tau reikia šį rytą. Mano teofanija nori manęs. Nes ji yra tobula, tačiau it neužbaigta. Ji ilgisi manęs, ne šito kūno, bet mano teofanija faktiškai ilgisi manęs. O kas yra teofanija? Tai yra žodžio kūnas, kurį aš turėjau turėti iš pat pradžių. Ji niekada dar manęs neturėjo, bet ji nori manęs. Aš niekomet neturėjau jos, tačiau aš noriu jos. Aš te turėjau šį kūną, tačiau kažkaip aš žinau, kad aš nebuvau sutvertas gyventi tokio tipo kūne. Tai yra netinkama Dievo sūnui gyventi tokioje pažeminimo padangtėje. Tuomet jis siunčia it pulsuojančias žinutes ir kai jūs išgirstate jas ir atpažįstate Dievo žodį kaip realio maisto, jūs išgirdote savo teofanijas. Draugai, aš ne tik išgirdau pranašo balsą, aš ne tik išgirdau garsajostes, tačiau kai aš išgirdau Dievo žodį šią valandą, aš išgirdau iš savo pačio tapatybės balsą anapus pašaukė mane nei kultą, nei klaną, nei žmogaus sekimą, bet pašaukė mane pas jį patį, pas Dievą. Tačiau Teofanija negali gauti, įgyti manęs tol, kol kūnas nepabaigs savo kelionę žemėje. O proceso metu tas atributas jumise privers kūną paklusti tai gyvybei esančiai jūsų viduje. Ir tam vykstant, Taip, atributas pareiškė savo teisės kūno perkeitimui. Vieną gražią dieną visi trys iš mūsų susitiksime, susijungsime. Garbė Dievui. Kaip ir jūs turite ir sielą, ir dvasę, ir kūną. Vieną dieną jūs turėsite geną, teofaniją ir pašlovintą žmogiškai kūną. Reikalingi trys dalykai, kad būtų tobulumas pasiektas. Taigi aš būsiu atgaivintas po tų visų daugybės metų metų, kurių proceso metu aš auksiu ir tapsiu tuo, kuo Dievas nori, kad aš būčiau. Taigi, tuomet aš, kaip ir jūs, labai dažnai šio proceso augimo metu mes tampame nekantrus, nes aš noriu, kad Dievas augintų mane, netgi kaip ir aš kalbėjau su broliu po praėjusio susirinkimo, Aš pasakiau, jeigu aš būčiau žinojęs šios dalykus prieš daugybę metų, aš manau, aš būčiau daug daugiau nuėjęs savo kelyje. Bet Dievas viskam turi laiką, Dievas turi paskirimą, kada mes turime išgirsti tai. Ir jūs galite pasakyti tą patį, jeigu aš būčiau tai išgirdęs prieš tiek metų, būtų man daug lengviau, bet ta žodžio paskirimas, kurį Dievas leidžia jums išgirsti atitinkamo kelio dalyje, jis pats tai paskiria. Ta šviesa apšviečia jūsų sielą. Ir žinote, mes augame, augame, augame. Bet broli Doni, kada aš ten pateksiu galiausiai tą teofaniją? Leiskite atkreipti jūsų dėmesį į kai ką. Aš noriu, kad dabar jūs draugė su manimi persikeltumėte į kalnus esančius tenesio rytuose. Užkopkime į vieną iš tų kalnų ir aš noriu, kad mes pažvelgtume į tą gigantišką ažulą. Dabar jo lapai yra žali, Tačiau vos ne vos jie įgauna tokį gelsvą atspalvį. Pradėjus pūsti rugsėjo vėjams, aš matau mažytę gilę, kuri pradeda kristi nuo ažalo viršaus, galbūt šimto pėdų aukštyje. Bekrisdama ji užkliuvo už šakų, lapų, ši maža gilė ir galiausiai ji pasiekė žemę. Padarykime kai ką su šia gile. Duokime jai akis ir lūpas. Įsivaizduokite, kai ši maža gilė nusileidžia ant miško grindinio, ji pakelia akis į viršų, į ten, iš kur jį kilo. Ir ji mato šį masyvų ažulą, kuris buvo dar ten tuo met, kai tavo senelis arė dirba. Jeigu tu nupjautum tą ažuolą ir pažiūrėtum į tas rieves, suskaičiuotum 100-110 metų šiam medžiui. Ir ši maža gilė nukritusi ant žemės, ji pakelia akis į šį didelį ažuolą ir mano, kaipgi aš kada nors iš vis tapsiu tokiu medžiu. Garbė Dievui. Kaipgi Aš iš vis šioje pažeidžiamoje būsenoje medžiotojai gilės vadina miško derliumi. Tai yra miško derlius, rudens derlius, tai, ką žvėris valgo. Todėl šios gilės išlikimo šansas yra labai mažas, tikimybė išaukti į didelį ažalą yra labai maža. Briedis gali prisartinti, voverė, kitas žvėris ir pastverti tą gilę. Niekas nežino, kur tą gilę atsidurs. Galbūt per ilgai užsigulės ant to paviršiaus, rugsėjaus lietus prasidės, jį pradės pūti, irti ir niekados netaps ažulu. Bet ar jūs galite įsivaizduoti, kaip ta gilė žiūri tą masyvaus dydžio ažulą ir galvoja, koks didelis jis yra, kiek daug audrų jis atlaikė, kiek kovų jis iškovojo. Ir galvoja tą gilę savyje, kaip aš kada nors tapsiu štai tokiu. Bet kai tas medis suteikė gyvybę tai giliai, jis perdavė šiai giliai visą, kas buvo jame, tame ažuole. Oh, o garbė Dievui. Nes tas medis kadaise pats buvo gile. Aleliuja kaip jis išaugo į tokį gigantišką medį, kaip, nes jo mama ar tėtis, ar kaip ten viskas vyksta gamtoje, perdavė jam taipogi tą patį dėsnį. Kokį dėsnį? Augimo dėsnį. Ir kai ta gilė krenta, atsimuša į šakas per lapus ir nukrenta ant žemės, ji suranda tą poziciją, smenga į tą žemę, palenda galbūt 15 pėdų nuo to didelio ažolo ir pradeda aukti mažas želmenėlis žemės po kiek laiko. Ir tas pats dėsnis, kuris buvo tame masyviame ažole, dabar egzistuoja toje gilėje, kuri pradėjo aukti. O kas būtų, jeigu taip nebūtų? O jeigu gamta neperdotų šio reprodukcijos dėsnio, tuomet pirmasis ažolas, kuris tik tai buvo, jis žūtų ir jo nebebūtų daugiau. Daugiau ažolų žemėje nebūtų. Laikykitės kai Dievas, aleliuja, kai Dievas pagimdė savo pirmąjį sūnų benodėmė žemėje, naujosios rasės galvą, Jis turėjo gyvenimo dėsnį jame, prisikėlimo dėsnį jame. Ir jeigu jis nebūtų to perdavęs, jis būtų tik vienintelis toks sunus taip gyvenęs. Bet vietoj to vėjas pūtė aukštutinėme kambaryje. Ir tas didelis sąžalas pradėjo judėti, drebėti, gilės pradėjo kristi. Štai maža gilė vardu Petras, dar kita maža gilė vardu Jonas. Komet pasirodė tie ugnies liežuviai aukštutinėme kambaryje, jis perdavė jiems tą patį dėsnį, kurį turėjo tas didelis ažulas. Viešpate Jėzau. Taigi Paulius sako 15 eilutėje, bet kalbėdami tiesą meilėje, auktume visame kame. Anglų kalboje gaunasi, kad auktume į viršų, kaip išauktume visame kame į jį, kuris yra galva, Kristus auktume, išauktume aukštyn į jį. Taigi ūgis, kurį trokštame pasiekti, kaip ir kalbėjome praėjusį vakarą, nėra mūsų fizinis ūgis, arba ne kito asmens ar pamokslininko ūgis, bet tas atskaita tai yra Jėzaus ūgis. Taigi krikščioniškasis augimas yra laipsniškas, pastovus ir tylus, ramus, be jokio triukšmo. Ta maža gilė kai pradeda aukti tas stebuklas gamtos joje, pradeda vykti, kai jis supūna iš vidaus ir kažkas pradeda išaukti iš jos vidaus, tas dėsnis, kuris buvo duotas. Kaip ji galėtų pasakyti, na, aš nueisiu į biblioteką, pasimsiu knygą, kaip tapti ažulu. Ir aš, man kažkas turės atsiųsti žinutę informaciją, aš galbūt užsiregistruosiu prenumeratą su savo elektroniniu paštu www.gilė.lt Aš išmoksiu, kaip būti dideliu ažalu. Dėsnis buvo perduotas jai. DNR ažalo buvo jai duota. Ir jeigu sąlygos yra tinkamos, tas dėsnis pats pasireikš. Ar jūs suprantate, apie ką aš kalbu dvasiškai? Dievo vaiko augimas. Mes nesame tie, kurie kontroliuoja greitį augimo. Pasiklausykite, jūs, broli, neturėsite tos citatos ekrane, bet brolis Brahamas sako, vienintelis būdas, kaip jis gali veikti, jūs turite leisti jam veikti, jūs turite tikėti, yra dėsnis. Yra dėsnis. Dėsnis yra duotas viskam. Žuvis turi dėsnį. Ta žuvis gali būti vandenyje. Ir ji turi dėsnį savyje. Ta žuvis gali tiesiog nusileisti jūros dugną ir jai nieko neatsitinka. Nė viena lastelė nepasižeidžia. Garbė, tu pabandyk tai padaryti, tavyje nėra to dėsnio. Žiūrėkite, jis sako, tu negali to padaryti, bet žuvis gali. Ji išleidžia iš savęs tą orą tokiu būdu, kad niekas ten nesproksta nuo to spaudimo. Ji taip sutverta, ji žino tai. Nori pasakyti, kad žuvis, kuri net neturi mobiliojo telefono, žino, kad joje yra dėsnis, o štai mes, protingi žmonės, negalime atpažinti prisikėlusio Kristaus dėsnio mumise? Jis sako, žuvis taip sutverta, ji tai žino. Ir ji gali įgalinti šį dėsnį, padaryti jį veiksnų, kad jis veiktų. Taigi, ši žuvis nėra mokslų daktarė. Ji neturi bakalauro laipsnio ar magistro, nieko tokio. Žinot, iš kažkokios mokyklos, žuvų universiteto, ji neturi jokio išsilavinimo. Ji yra toje vietoje, kur ji gyvena, o ne kur eina mokytis, kaip tapti žuvimi. Ji turi dėsnį ir Dievas leidžia tai žuviai žinoti tai. Jeigu Dievas leidžia nieko neišmanančiai žuviai tai žinoti – Ji antiek nieko neišmano, kad kai tu užmeti jauką, ji pamato ir praryja jį, nes galvoja, kad tai jos pietos yra, o tu ketini suvalgyti ją. Ji ieško pietų, tačiau nežino, kad ji bus tavo pietumis. Ar suprantat, kad Dievas neįdėjo į žuvį to dėsnio, kuris apsaugotų ją nuo žvėjų? Jeigu jis būtų jį įdėjęs, tuomet niekuomet jų nepagautumėte, bet Dievas šį dėsnį įdėjo jas. Yes. Dievas į jūsų kūną neįdėjo dėsnio, kuris apsaugotų nuo lygų, arba jūsų krikščioniškai gyvenimą neįdėjo tokio dėsnio, kuris apsaugotų jūs nuo nusivylimų, tačiau jis įdėjo į jūs dėsnį, kuris sako, jumis yra didesnis nei tas, kuris yra pasaulyje. Atkreipkite dėmesį į šią nieko nenutuokiančią žuvį. Ji gali įgalinti tą dėsnį, ji gali nusileisti į patį dugną jūros ir pakilti vėl į viršų. Taigi, nejaugi ši žuvis turi dėsnį, kuris simbolizuoja prisikėlimą savo paties kūne – Žiūrėkite, brolis Brahamas sako, paukštis turi dėsnį. Jo kūnas yra materialus, jį traukia žemė. Tačiau savyje jis turi dėsnį. Tai, kaip jis išskleidžia savo sparnus ir dinksta iš jūsų akiračio, tai yra prieš mokslą. Jo kūną traukia žemė, gravitacija turėtų jį sulaikyti, bet jis gali veikti gravitaciją. Įsivaizduojate, mažas trasdelis – Pavasarį. Mama jam sako, na gerai, sunelis, krisk iš lizdo. O ne, mama, o ne. Pasakiau, skrisk. Mama, ne, mama, aš turiu išsiaiškinti, kaip tai veikia. Ar m kart c kvadratu lygu ten tokiai gali ar ne? Ar gali reikia kvadratu ar kubu pakelti? Mama, aš nesuprantu fizikos, aš pirma turiu suvokti. Mama, kiek aš sveriu? Tuomet žinosiu, kokia jėga gravitacija mane trauks. Kaip aš iš vis pakilsiu, kaip tie maži sparneliai mane išlaikys ore. Mama, mama, ji pasakė, aš pasakiau tau, skrisk iš čia. Amen. Ir tuomet mes bandome suprasti, suvokti, išsiaiškinti. Mes save mušome ir leidžiame šetonų mus mušti iki mirties. Kaip tu tai padarysi, kaip tu to pasieksi, aš nežinau, kaip aš tai padarysiu, bet mano sielų yra dėsnis. Kaip aš mylėsiu, kaip Jėzus, kaip aš vaikščiosiu, kaip Jėzus. Aš turiu dėsnį, dėsnį savyje. Šlovinkite viešpatį. Ir kuo daugiau, kuo labiau aš pasiekiu tikėjimo vienybę ir Dievo sunaus pažinimą, tuo labiau šis dėsnis gali veikti, pasireikšti manyje. Žiūrėkite, jis sako, tai prieštarauja mokslui, jį traukia žemės trauka, tačiau jis gali įveikti trauką. Aš įveikiu pasaulietiškumą. Aš įveikiu pasaulietiškumą. Aš gimiau šiame pasaulyje ir jis pirmas pareiškia į mane teisės, bet aš įveikiu jį kitų dėsnių. Aš įveikiu pyktį, susierzinimą, bedieviškus atributus. Garbė Dievui. Kodėl? Nes atgimimu iš aukšto aš turiu naują dėsnį, kuris pakeičia ir įveikia mano paties kūną. Žiūrėkite, brolis Brankamas sako, jis gali veikti tas paukštis gravitaciją, jis gali pakilti į aukštumas, nes tą dėsnį esantį jame jis turi padaryti veiksnų, veikiantį. Jis yra sutvertas, man patinka ši frazė, jis yra sutvertas tam, kad įvaldytų tą dėsnį. Ne tik, kad turėtų jį, bet kad įvaldytų, kaip nuosavybę turėtų. Ir kad tas įstatymas būtų padarytas veiksnus, kad jis veiktų. Palaukite, jeigu Dievas sukūrė gravitaciją, galbūt jis niekada neturėjo omenyje ir nenorėjo, kad paukščiai skraidytų. Nes gravitacija juk buvo pirmiau nei paukštis. Ar ne? Gravitacija buvo Žemėje nuo to laiko, kai Dievas ją sukūrė. Taigi magnetinė Žemės trauka kylanti iš brandolio ir padaro ją unikalia planeta, nes Žemės brandolyje yra labai daug geležies ir kitų cheminių elementų, kurie sukuria tą magnetinį polį. Ir tai išlaiko mus ant Žemės paviršiaus. Menulį ir kitose planetose tu turi apsirengti labai sunkiais batais, rūbais, nes kitaip tu pradėsi skrajoti, negalėsi vaikščioti paviršiumi. Taigi, jeigu paukštis bandytų suvokti tai, kaip tai veikia, ir mama pasakytų, šiandien maži paukšteliai mokysimės apie gravitaciją. Taigi, gravitacija tai yra labai stipri trauka. Mažas paukštelis pasakys, ne, jokių būdų mes nepakilsime. Ne, jokių būdų. Ir jeigu mama toliau pamokslaus negatyviai, negatyviai ir negatyviai, maži paukšteliai bus antiek išsigandę ir neleis tam dėsnių veikti juose. Tačiau įsivaizduokite, kai ta strasdų mama priskrenda prie lizdo, pasilenkia ir paduoda jiems šviežią raudoną kirminą. Ji nuleidžia jį jų gerklėmis, jie praryja ir sako, o, tai skanumėlis, mama noriu dar vieno. Įsivaizduojate, ką mama daro? Mama rodo jiems pasireiškimą kad mažas strazdas gali nugalėti gravitacijos dėsnį ir pasigauti maistą pats. Mamai nereikia sakyti, kad tas dėsnis neegzistuoja. Aš nežinau, kodėl aš apie tai pamokslauju, to nėra mano užrašuose, bet aš tęsiu tai. Šlovė viešpačiui. Mamai nereikia suvokti, kaip visą tai veikia, ji nieko nežino apie tą kvadrator kubų jėgą pakeltą fizikos, ji nieko nežino, bet ji te žino, kad joje yra dėsnis. Yra dėsnis jos viduje ir ji privalo palikti lizdą, ji privalo skristi, ji turi susirasti patiną, ji turi padėti kiaušinius ir dabar ji moko juos to, ko ją išmokė. Kas tai yra? Tai yra dėsnis, dėsnis, dėsnis. Mes su Keril turime verandą namuose, galinėje kiemo dalyje, toje verandoje, kuri matoma pro mūsų vonios langą. Mažas strasdas susuko lizdą. Aš pamaniau, na ką, vargšelis, paukštelis, tegul gyvena kartu su mumis – ten kažkur aukščiau, galinėje namo dalyje, verandoje. Ir aš neardysiu to lizdo, aš leisiu, kad susilauktų paukščiukų, užaugintų juos. Ir po to jau, kai buvau įsitikinęs, kad jų gyvenimo ciklas pasibaigė, aš užlipau ir išardžiau tą lizdą. Na, po savaitės kitas strazdas atskrido ir pradėjo ten taisyti kitą lizdą. Aš nežinau, ar tai tas pats, ar kitas, ar jį pasakė savo draugiai, na klausyk, ten labai gera vietelė yra lizdui, tikrai nuostabi vieta įsikurti Strasdans. Taigi aš išsitraukiau savo lapų pustuvą ir nupučiau tą lizdą. Tačiau tas paukštis vėl atstatė tą lizdą, vėl nupučiau. Keril sako, na ką, leisi tam paukšteliu gyventi? Aš pasakiau, ne, pūsiu vis tiek. Žinot ką? Aš susidūriau su to dėsniu, kuris buvo paukštelėje. Tas paukštelis vis suko, suko, suko tą lizdą. Jis buvo toks užsispyręs, kad skart man išėjus į kiemą, jis dingdavo. Kai aš sugrįždavau į namą, jis sugrįždavo į lizdą. Jau su kažkuo kitu nešinas snape. Žinote kodėl? Nes jame buvo dėsnis. Jame buvo dėsnis. Aš turiu susukti lizdą. Taigi aš turėjau leisti užauginti paukštelius. Tuomet pasėmiau kopečias, užlipau, išardžiau. Taip, kaip ir manėt. Atskrido kitas strazdas. Taigi aš kartojau tą pačią procedūrą. Išardydavau, išpūsdavau tą lizdą. Tačiau paukštis kartojo savo procedūrą taipogi. Kodėl? Ji juk neturėjo nemenkiausio šanso. Aš galėjau ją užmušti, jeigu norėjau. Aš turėjau pakankamai ginklų, aš turiu smegenis, galiu mąstyti ir sugalvoti, kaip tai padaryti, bet joje buvo dėsnis. Aš turiu užauginti mažučius paukštelius. Aš turiu susirasti patinėlį, aš turiu. Ir visos tos prieš priešos, tų protinguolių, visą žinių žmonių, jis tiek daug žino, Jis turi tą lapų pustuvą, kuris taip pučia viską iš šalis, visą mano darbą ištaško. Bet aš neleisiu, kad tai mane nuviltų jokių būdų. Aš privalau sugrįžti. Man patinka ta vieta. Man patinka ši vieta. Tai nuostabi vieta Lizdui. Garbė Dievui. Aš norėčiau, kad kai kurie iš jūsų taip jaustumėtės ir galvotumėte apie bažnyčią. Tai yra puiki vieta atgimti iš aukšto. Tai yra puiki vieta būti perkeistam. Aš neleisiu šestonui manęs nuvilti. Todėl čia tonės, tenkis kiek nori, jung savo pustuvą, daryk ką nori. Tai yra nuostabi vieta, lizdui, dievo namai. Garbė dievui. Tai yra puiki vieta lizdui ir buvimui kartu su jaunikiu jame. Taigi tas pats pamokslininkas, kuris veda jūs į augimą, bandė sustabdyti strazdą nuo augimo. Tačiau nuoširdžiai sakau, kad aš pavargau jau su jie terliotis. Ar jūs klausote šį rytą? O tai bent, jeigu mažas, nieko neišmanantis paukštelis yra toks užsispyręs, kaipgi tuomet yra su mumis, kaip Dievo žmonėmis. Jeigu aš galėčiau prieiti prie to paukštelio ir pasakyti, ar tu suvoki, štai ten aš turiu 357 magnumą šautuvą savo stalčiuje, arba Rusija turi 270, turiu dvi vamsdį šaunamą į ginklą ir taip toliau. Ar tu suvoki, aš galiu taip į tave iššauti, kad iš tavęs net nieko neliks, nebus ko laidoti? Jam tai nerūpėtų. Taigi leiskite jam pūstis, gazdinti, sakyti, kad jis jūs susprogdins, jūsų namus ištaškys. Mes negrįžtame į močiutės namus, mes grįžtame į tėčio namus. Garbė, mes nesame pakiliu į močiutės namus. Aš buvau to didelio ažalo dalis. Aš suvokiau, kad aš nukritau nuo to ažalo. Ir jis įdėjo į mane tą dėsnį, augimo dėsnį. jis gali įveikti gravitaciją, atsiplėšti nuo žemės, pakilti ir skristi į aukštumas. Nes jis turi tą dėsnį, kuris yra jame, padaryti veiksnų. Jis yra sutvertas, kad įvaldytų tą dėsnį. Jeigu žuvis pasakytų, palaukiu, aš gerokai atsikvėpsiu atgausiu kvapą, tuomet įkvėpsiu labai daug degonies ir pažiūrėsiu, ar galiu nusileisti į dugną. Jeigu tai padarytų ta žuvis, jis proktų. Taigi, jeigu žuvis bandytų tai suprasti kaip mes žmonės, įkvėptų oro, paaiškinkim mums mažoji žuvelė, kaip tai veikia. Aš nežinau. Aš te žinau, kad kadaise mano mama, kai pagimdė mane ten vandenyje, visą savo jaunystę aš praleidau paviršiuje, negiliame vandenyje, bet vieną dieną mano mama giliai panėrė. Ir aš buvau baisiausiai išsigandęs, tačiau aš sekiau paskui nes rodės, kad buvo gelmė šaukinti gelmę. Aš niekada nebuvau to daręs anksčiau. Toje mokykloje, kurioje aš mokiausi, mes tik tai mokėmės valgyti. Niekada nekalbėjome apie psichologiją, žuvologiją, žuvomatiką, visokius ten dėsnius gamtos. Aš niekada to nedariau. Mes tiesiog plaukiojome, valgėme ir slėpėmės nuo didelių žuvų, kad jos mūsų nesuvalgytų. Tačiau mama niekada nesakė, tai yra fizikos dėsnis, sunelį, o šis yra biologijos dėsnis. Aš te žinau vieną, kai pamačiau savo mamą neriančią į gelmę, Aš nusekiau paskui. Kažkas mano viduje panorėjo sekti ją. Aš bijojau, aš buvau įsigandęs. Kai pirmą kartą perklausiau žinios pamokslą, pamaniau, o viešpatė, na ir išprotėjusių žmonių grupė. Tačiau sekantis dalykas, kurį pastebėjau, aš buvau kartu su jais, toje pačioje gelmeje, garbė Dievui, aš buvau drauge su jais, džiaugiausi Dievo jėga ir staiga tas dėsnis pradėjo veikti manyje. Staiga tas dėsnis pasireiškia. Garbė Dievui. Broli Doni, ar tu gali man moksliškai paaiškinti pasikeitimą, pokytį, kuris įvyksta? Nuoširdžiai sakau, draugai, negaliu. Nori pasakyti, tu tiki tuo, ko negali paaiškinti? Taip, aš tikiu jumis. Daugumos iš jūsų aš negaliu paaiškinti jūsų poelgių, bet jūs juk esat. Taigi tu niekados neturėjai pokyčio? Turėjau, bet ne visai tokį kaip šis. Tu visą savo gyvenimą statai ant to. Visą gyvenimą. Tai o kaip tu žinai, ką daryti? Aš nesirūpinu dėl to, ką man daryti. Tačiau kai tas ciklas prasidės, tas dėsnis esantis manyje pradės veikti, atsistos į tinkamą poziciją ir staiga šis kūnas vup, Man nereikia šio dėsnio šį rytą, broli Joe. Galbūt man jo nereikės ir rytoj, bet kai man jo tik prireiks, jis bus čia manyje. Aš nesistengsiu sulaikyti oro. Aš nesistengsiu sulaikęs orą laukti paėmimo. Aš neieškosiu internete knygų, kaip patekti į paėmimą. Aš esu sutvertas, kad įvaldyčiau tą dėsnį. Aš nežinau, ar mano kūnas tai suvokia ar ne, tačiau jis ruošiamas pokyčiui. Aš nežinau, ar jis tai jau žino ar ne, bet tai, kas yra manyje, tas dėsnis jį perkeis. Brolis Brankamas sako, Jeigu tas paukštis bandytų įsibėgėti ir galbūt aš įsibėgėjęs pakilsiu, atsiplėšiu nuo žemės, ne, jis nukristų. Tuomet ką jis daro? Atideda visą į šalį ir leidžia Dievui veikti. Kaip tu gali pasitikėti dėsniu, kurio niekados nenaudoji? Jeigu tai būtų valgymo dėsnis, jis žinojo tai nuo mažų dienų. Jeigu tai būtų buvęs dauginimosi dėsnis, motinystės dėsnis, tačiau skraidimo dėsnis? Ir staiga tave išmeta į šią sferą, orą, į šį pažeminimą, gėdą. Taipogi tai yra dėsnio sfera. Rodos, kad kažkas viduje sako taip, taip, taip. Tačiau kita pusė sako, ar tu išprotėjai? Atsipeikėk. Tu niekados nebuvai už šio lizdo ribų. Kas jį paskatina nugalėti tą baimę? Dėsnis. Kaip ir mes, mirtingieji, žiūrime į šiandieninės kliūtis, į praeitį, į tai, kas buvo mūsų baimės, kompleksai. Mes sakome iš Dievo malonės, aš daugiau nebesu tokiu, aš esu nugalėtojas iš jo malonės, tos kamuojančios nuodėmės yra nugalėtos iš mano šeimos linijos, iš Dievo malonės aš nugalėsiu. Ar žinote, kodėl jūs nugalėjote? Nes jumis yra dėsnis. Jeigu esate atgimę iš Dievo dvasios, Dievas jums tai paskyrė, kaip ir mažoji gilė, kuri nukrenta nuo didžiulio ažalo. Joje yra Dievo genetinė dalis, to ažalo. Aš esu daugiau nei nugalėtojas. Aš parklubdysiu nuodėmę savo po kojomis. kaip šis dėsnis, kaip šis dėsnis pasireiškia ir paveikia jūs. Jis paveikia jūs Dievo sutvertų būdu, laipsnišku augimu, pastoviu augimu ir tyliu augimu. Esu įsitikinęs, mes augame, tik to nežinome. Nagi, draugai, būkime nuoširdus. Žiemos metas dvasinėme gyvenime su Dievu nėra mėgstamiausias sezonas. Mūsų lapai nukrenta, mūsų medžiai bevaisiai, pliki, nėra vaisių žiemą, jokių gražių žiedų ir mes atrodome apgailėtinai. Ar suvokite, Kai visos medžio sultis nusileidžia į šaknis, tas medis tebe auga. Nejau galvojate, kad ažuolai čia pas mus auga tik nuo pavasario iki rudens? Jie auga visus ištisus metus. Ažuolai, riešutmedžiai ir kiti medžiai, kai juos nukerta, jeigu pažiūrėsite jų rieves, rievė sudaro pilną žiedą. Nėra taip, kad trūksta trijų ketvirtadalių. Rievė yra apskrita ir simbolizuoja visus metus. Tai reiškia, kad medis augo žiemą, netgi sausi, kaip pustė sniegas. Lygiai taip pat yra su Dievo vaiku. Kai tau gerai, kai tau blogai, kai tu nusivylęs, tu augi, augi, augi, augi. Bėda yra tame, kad mes nežinome, kaip matuoti ūgį. Ar galite įsivaizduoti tokį ažalą, kuris bando save pamatuoti? Kas laikys matavimo juostos antrą galą? Jūs, broliai, kurie medžiojate, ar kada nors matėte ažolą, ar uosį, ar riešutmedį, kurie save matuotų savo ūgį. Išsitraukia matavimo juostos, švinta saulė kyla ir visi pradeda traukti matavimo juostas. Visi ažolai tikrina, ar kiek nors paaugo per naktį. Ar suprantat, kad jie niekados nebuvo matuojami visą savo gyvenimą, tik tuomet, kai juos atskirs, jie yra pamatuojami. Ateina metkirtys ir pamatuoja jų apimti, kiek ten gausis lentų ir taip toliau. Štai kaip jie yra pamatuojami, bet jie stovi ten metų metais, niekas jų nematuoja. Jie neturi matavimo juostos kasdien, o, ar aš paaugau per naktį, ar aš didesnis, ar aš geresnis tapau, ar aš stipresnis. Jos yra dėsnis augimo. Jie maitinosi, jie buvo laistomi lietaus ir jie augo. Leiskit jūsų paklausti, draugai. Ar jūs manot, kad šioje vietoje yra maisto trūkumas? Ar čia yra maistinių medžiagų ir vitaminų trūkumas, kuris neleidžia jums būti krikščionimis šioje vietoje? Nejaugi trūksta šilumos, drėgmės, šventosios dvasios, dangaus lietaus, kuris ateina, palaisto mus, suteikia mums gyvasti. Ar jūs tikite, kad esate krikščionis? Gerai, tuomet aš nesuvokiu. Jūs esate krikščionys. Jūs turite dėsnį savyje, ką tik tai pasakėt savo lūpomis. Čia yra daugybė maisto, daugybė vandens, šilumos, drėgmės, teisinga atmosfera ir sodininkas. Ir jūs sakote, kad esate krikščionis. Tuomet kokios jūsų bėdos? Kame problema? Mūsų suvokime? Kieno? Kas yra augimas, mes nesuvokime. Na, jūs anksčiau šaukite, dabar tylite. Kaip šis principas pasireiškia paukšteliui mažam, žuveliai, po mažu, po mažu. Apreiškimas po apreiškimo, išsiaiškinimas įvairiausių nesupratimų. Matote jūsų siela, jūsų natūra, dievybės įkūnymas auga tuomet ir didėja, kai jūsų kūnas galvoja, kad jūs nieko negavote iš susirinkimo. O galiausiai, ką jūsų kūnas iš viso žino? Ar matote, kodėl Dievas negalėjo priskirti šio dėsnio mūsų žmogiškam trapumui, mūsų tam kūnui, pažydžiamumui. Tačiau jis mumise įdėgė dėsnį. Ir jis pasodino mus kaip medį, pasodinta prie vandenų. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia kaip atrebė dievį, nestoja nusidėlių kelią, nesėdi su apjokėjais, bet mėgsta viešpaties įstatymą ir masto apie jo įstatymą dieną ir naktį. Jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metu atėjus, o garbė, Jis bus kaip medis, prie upelio pasodintas. Leiskite pasakyti jums štai, kad draugai, Dievas nepasodino mūsų dikumos bevaisės viduryje. Jis pasodino mus prie vandens, mūsų šaknis prie pat vandens. Jis duoda mums maistinės medžiagas, vitaminus ir jūs auksite, jeigu esate atgimęs iš aukšto. Bet yra vienas didingiausių dalykų iš šetono pusės, ką jis nori padaryti, tai sustabdyti Dievo dėsnius veikiančius mumise. Jis nori, kad jūs netikėtumėte savo augimu. Jūs kliudote Dievo dėsniams. O aš nedarau to, aš neaugu, aš nežinau kaip tas, ką tu nori pasiekti. Viešpate Jėzau. Kas iš jūsų, vyrai, gimėte jau pilnai subrendusiais iš karto? Vardan jūsų motinų tikiuosi tokių nebuvo. Tarkime, kad tuo metu, kai jūs pasiekė dviejų metų amžių, jūs jau viską žinojote. Tačiau bent jau buvo augimo procesas nuo gimimo dienos iki dviejų metų amžiaus. Kai jums buvo keturi, jūs jau buvote profesorius. Šešių Juk buvote mokslų daktaras. Kiek vėliau subrendę, supratote, kad nebuvote toks protingas, kaip manėte. Bet pats gyvenimas mus moko, parodo mums, ką Dievas turi numatę savo protę savo vaikams dvasiškai. Mes turime aukti, aukti, aukti. Joks pastatas nėra pastatomas per naktį, tai būtų aš nenorėčiau jame mėgoti. Medžiai neužaugina vaisių per naktį. Visa gamta įsireiškia tuo pačiu būdu. Taigi kaip įsireiškia? Pomažu, pomažu. Man įdomu, kaip yra su ta strazdų motina, kuomet ji skraidė pirmin atgal, išlizdo į lizdą, išlizdo į lizdą ir įleido savo vaikučiams stebėti. Ir tie maži paukšteliai žiūrėjo, stebėjo ją. Ir ji palikdavo lizdą, po to sugrįždavo. Čip, čip, čip, čip, čip, kažką ten. Įdomu, ką ji jiems perdavė, apie ką ji kalbėjo. Viskas, ką jie te žinojo, tai yra bažnyčios kūnas, e, tai yra tiksliau lizdas. Įsivaizduojate tuos paukštelius, kai jie žiūrėjo žemyn, nuo mano verandos viršaus į žemę. Tu buvai, broli Derelai, žinai, koks ten aukštis. Ar įsivaizduojate tie maži paukšteliai? Ar jie suvokia aukštį? Ar visgi jie sutelkia dėmesį į dėsnį juose esantį, vietoj to, kad aukštintų aukščio baimę? Įdomu. Įdomu. Ar mums nebūtų daug lengviau, jeigu mes tas negatyves šiukšlės išmestume šiukšliadėžėn? Dauguma mūsų pokalbių, dalykų, apie kurias mastome, Aš norėčiau, kad kai jūs turėsite laiko, paimkite vieną savaitę savo gyvenime, nešiokitės su savimi sąsiuvinį ir užsirašykite visas negatyves mintis, tas, apie kurias pamastėte apie save, apie bažnyčią, apie pastorių, apie žodį, kiek dalykų negatyvių pasakėte, apie Dievą, apie save, apie brolius, seseris, užsirašykite viską, kiek negatyvių dalykų jūsų gyvenime ir jeigu tai jūsų neįtikins, kad jums reikia pasikeisti, greičiausiai jūs iš vis nepakeičiamas. Jūs nustepsite pamatę tą negatyvumą, kiek jo daug. Taigi, ką mes darysime? Ar žiūrėsime į problemas, ar žiūrėsime kaip sunku, kaip aukštai tai yra nepasiekiama, ar mes žiūrėsime visgi į dėsnį, kuris yra mumise. Kas būtų, jeigu Jėzus būtų žiūrėjęs į mirtį ir pasakęs, o kaip sunku, kaip neįmanoma, bet žinote ką, į ką Jėzus žiūrėjo, į dėsnį, kuris buvo jame. Sunaikinkite šią šventyklą ir per tris dienas aš, aš prisikelsiu. Kodėl? nes dėsnis prisikelimo buvo Jėzuje. Jis neturėjo rūpintis, jaudintis dėl mirties galios. Jis niekomet nebuvo pragare, jis nebuvo miręs, tačiau jis buvo gyvas. Nejaugi norite skirti didžiausią savo laiko dalį įsivaizdavimui, kaip jausitės nusigrėžę nuo Dievo? Arba įsivaizdavimui, ką reiškia būti girtam? arba paleistuvauti. Jeigu ilgai apie tai mąstysite, neužilgo tai darysite. Žinot, apie ką geriau aš mąstysiu? Koks bus jausmas, kai šios perkeistos kojos žengs dangiškų grindinių iš grino aukso? Dangus darosi vis brangesnis, kai žemėje kyla aukso kainos. Pas mus visur ženklai. Superkame auksą, superkame auksą. Tačiau danguje tokių ženklų nepamatysi. Ten visur rašo, mes gaminame auksą, mes gaminame auksą. Mes aukso nesuperkame danguje. Auksas yra pigus danguje. Tai yra grindinio medžiaga gatvėms, šaligatvėms. Taigi, ar jūs galite suvokti dievišką architektą? Manote, kad Frankas Lloydas Raitas yra kažkas? Tie kiti visi pasaulinio lygio architektai, jie visados mane domino. Kaip jie gali tas projekcijas pastatų padaryti? Štai taip, tokiu kampu eina tiek laipsnių viena siena nuo pamato, visokie kampai, tiesiog žiūri ir sakai viešpatė, kaip jie gali tai padaryti, tuos pastatus tokius, arba dideli dangoraižiai Dubajuje, žinote, jie dabar sukūrė vieną prieš metus ar kiek, kiekvienas aukštas sukasi apie savo ašį. Kokiam aukšte begyventum gali pamatyti atitinkamu metu vandenyną, turi tik sulaukti savo laiko. Įsivaizduokite, visas aukštas sukasi, o aš negalėčiau trečių gerti raminamosius pastoviai, nes aš neiškeščiau to. Bet įsivaizduojate, koks žmogaus protas, kokie architektūra. Ir kam tai sukurta? Elitui, super turtingiesiems. Įsivaizduojate, jis išėjo paruošti dangiškos vietos mums. Apie ką tai kalba? Tai kalba apie jūs. Nejau manot, kad jis nuėjo į dangų paruošti tuos nuostabios vietos grupė atmatų? Jeigu jis žiūrėtų jūs kaip į atmatą, nejaugi šiukšlynas nebūtų jums tinkamas – bet jis nežiūri į jūs kaip į atmatas ar šiukšlės nieko vertas. Jis žiūri jūs kaip į perlus, kurie turi didelę vertę. Taigi, jeigu tu suradai brangų perlą, tai yra didelis turtas. O ką jūs, sesės, darote su savo perlais, su savo deimantais, rubinais, ar su bet kuo kitu, ką jums vyras padovanoja, ar jūs pati nusiperkate, ką jūs darote? Jūs dedate visą tai į skrinelę, ar į stalčių kur nors, ar į mažą vietelę, kur visi papašalai kartu. Kodėl? Nes tai yra tinkama. Tai nebūtų tinkama, jeigu jūs rastumėte gražų žiedą su topazu ir padėtumėte jį į kiberą su bulvių lupinomis. Ar tai būtų tinkama tam žiedui? Tuomet, jeigu Jėzus išėjo paruošti tokios vietos tau, ką jis apie tave galvoja? Ar jis atves į dangų atmatų grupę ir leis toms atmatoms vaikščioti aukso gatvėmis, žengti per perlo vartus Ar tai nepažemins to miesto vertės, kai tos šiukšlės atmatos vaikščios to miestu? Tačiau kokio tipo tai bus žmonės? Kad mes faktiškai karūnuosim, vainikuosim tą miestą. Broli Doni, kaip tai gali būti, aš nesuvokiu. Aš irgi nesuvokiu. Tačiau aš turiu dėsnį savyje. Negaliu logiškai paaiškinti, aš negaliu su tuo net susisėti, negaliu to suvokti, tačiau aš tikiu dėsniu. Leiskite pabaigti štai kuo. Brolis Brankamas sako sekančiame paragrafe. Jis pasakė, Kristus turi dėsnį. Taigi, žuvis motina perdoda tai savo vaikams, savo žuvins. To žuvis savo vaikams – Lašiša. Žinote, lašišos kiekvienais metais milijonai jų sugrįžta iš jūrų, kur jos begyventų visą savo gyvenimą. Jos galiausiai sugrįžta milijonais į tą vietą, kur jos buvo padėtos kadaise kaip ikrai, kiaušinėlio formoje. Jos ten buvo, kai jų motina išleido tuos ikrus. Jos nebuvo mažytėmis žuvelėmis, kurios turėjo mažytį nediduką navigatorių įtaisytą jų viduje. Ir kai tik išmoko plaukti, pradėjo rašyti maršrutą navigatorius. Taip, pasuk prie didelio akmens į dešinę, plauk 382 milės tiesiai, po to suk į kairę, plauk 875 milės tiesiai ir išplauksi vandenyną. Lašiša buvo ikro formoje, kiaušinėlio formoje garbė Dievui, buvo kažkas viduje, tame gene, tiksliau ikre. Kai lašiša subręsta, ji grįžta į tą pačią vietą. Kai pati jau gali neršti, ką ji daro? Sugrįžta į tą pačią vietą, kur ji jau buvo. Grįžta ten, į tą pačią vietą, kur jau buvo. Ir ten tas pats ciklas vėl ir vėl ir vėl kartojasi. Kodėl? Dėsnis. Ar jūs savokite, kai Dievas užbaigia darbą su šia nuotaka, leiskite pabaigti, kai užbaigia darbą su nuotaka, jeigu jis jos nepaimtų, tuomet ji pagimdytų gyvybę ir prasidėtų naujas gyvybės ciklas. Ji pagimdytų kitą bažnyčią, sekančią. Bet jis sako, ne, ne, aš jau pabaigiau. Vietoj to, Jis neleidžia jai padėti neršti vėl, jis ją pakelia. Bet, broli Davidai, jeigu jis to nepadarytų, tas pats ciklas įvyktų, kaip ir sėkminių dieną, nes tai yra ta pati nuotaka ir vėl būtų. Taigi, vietoj to, kad ji vėl tą gyvybės ciklo dėsnį išlaisvintų, jis ją paims gale. Jis ateis ir pasakys, įeikite, įeiki, įženki į šį miestą. Tikiuosi, jūs dėl to nesuklupsite. Senasis dangus buvo tinkamas tik įstatymo epochai. Senasis miestas. Aš nesakau, kad tai yra kažkas blogai su ta vieta. Ji buvo tinkama mozė, kai mozė buvo pakeltas ir regėjimais matė jį. Tačiau, kai Jėzus, naujosios rasės galva, pradeda naują darbą, brolis Brekamas sako, jis paliko žemę ir jis ten dabar kūrė tą miestą, jis dirba ties tuo jau 2000 metų. O kas negerai su senojo testamento dangumi? Jis nėra tinkamas naujojo testamento nuotakai. Taigi jis yra ten, kuria visiškai naują vietą. Ar ne? Šlovė viešpačiui. Taigi, jeigu jis yra ten, kuria tą vietą, tuomet privalo būti dėsnis, kuris saveikaus tas miestas su būsimais gyventojais. Tuomet kurėjas yra ten, savo kūrime. Ir tuo metu, kai bažnyčios periodų knyga buvo parašyta, Tai buvo užbaigianti brolio Branhamo tarnavimo dalis, 65 metai, kai jie galiausiai ją parašė. Moro duktė pradėjo tai rašyti ir sako, aš pilnai nesuprantu visų mokymų, negaliu pabaigti rašyti, kažkas kitas pabaigs. Ir galiausiai brolis Lyveilas pabaigė ir jie pradeda dalinti tą knygą. Ir Branhamas pasakė, kad vartai jau buvo pakabinti. Įdomu, iš kur jis tai sužinojo? Matyt, jis kalbėjosi su pačiu architektu. Garbė Dievui. Ar galite įsivaizduoti tai, draugai? Pauliui nebuvo leista to pasakyti žmonėms savo amžiuje, kad vartai jau pakabinti, nes jie ir nebuvo pakabinti iš tiesų. Liuteris to negalėjo pasakyti, Veslėjus. Bet Dievas leido mūsų pranašų mums pasakyti, kad štai kaip arti mes esame, vartai buvo pakabinti vartai jau pakabinti. Ar galiu jums priminti, iš ko jie padaryti? Iš perlo, perlo vartai. Aukso gatvės, jaspio sienos. Visi šie gražus brangakmeniai, kiekvienas iš jų it kalbės apie išpirkimo istoriją, nes miestas ir yra nuotaka, avinėlio žmona. Taigi, kai jūs žengsite tuo miestu, Ten bus tas gigantiško dydžio perlas, tie vartai, kuriuos sukūrė Dievo ranka. O kaip perlai atsiranda žemėje? Tuomet, kai nedidelė austrė patenka dirgiklis, keuto kreuklės viduje, galbūt smėlio gabalėlis, galbūt akmens keveldra ar metalo mažytis gabalėlis, kurį kažkas išmetė į vandenį – Taigi dirgiklis patenka į kreuklės vidų. Austrė neturi rankų. Ji negali paimti to dirgiklio ir ištraukti, ir išmesti. Austrė yra taip sukurta, kad ji turi gleivės savo kūne, organizme. Ir kai kūnas pajaučia tą dirgiklį, vietoj to, kad atgimimas iš aukšto pašalintų tą dirgiklį, jis lieka Kūnas pradeda išskirti tas gleivės ir dabar jos apsupa tą dirgiklį ir priklausomai nuo dirgiklio formos bus išskiriamos tos gleivės ir tie visi natūralūs perlai, jie nėra gražios apvalios formos. Bus koks nors gumburėlis vienoj pusėje ar kitoj, kodėl? Nes viskas priklauso nuo gleivių išskirimo ir kaip jos apgula aplink tą dirgiklį. Viskas priklauso nuo dirgiklio arba išbandymo. Tuomet narai leidžiasi į dugną ir atrenka šimtus tų austrių, kol galiausiai suranda vieną perlą. Šiandien galėtume ištirti didžiulę žmonių masę virš 6 milijardų ant žemės paviršiaus. O jeigu Dievas giliai panirtų po vandeniu, ieškodamas perlo, didelės vertės. Kiek tokių žmogiškųjų perlų jis suras, kurie bus tinkami žengti pro perlo vartus. Ar tai nėra keista, kai brolis Brankamas pamokslė Saulės patekėjimas pasakoja savo mamos sapną, jį mato tas moteris aukštakulniais ir po to jos kyla į dangų perlo baltumo spalvos juosta nuo žemės iki dangaus. Taigi, tu esi perlas, žengi ant perlo baltumo spalvos juostos ir kai pateksi į miestą, ką pamatysi iš karto? Savo paties atspindi. Tačiau ten daugiau nebebus dirgiklių. Broli Terry, kaip mes tai padarysime? Kaip mes pateksime ten? Aš būsiu kaip tas mažas paukštelis. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši. Aš galiu, aš galiu, aš galiu. Ir staiga tėtis tave išstumė. Žinot, galbūt paėmimo metu akimirksnį mūsų tokia išraiška ir bus. ir jūsų nebėra. O jūs visą laiką klausėte žinios, ieškojate tos citatos, kuri padarys šį pasikeitimą. O Dieve, o Dieve, Brolio Donio susirinkimas koks nors bus stebuklingas, bet jūs nežinojate, kad jumise buvo slaptas tas dėsnis. Ir atėjus dėsnio pasireiškimo laikui, tėvas jūs pastatė ant pačio lizdo krašto. Jūs buvote taip arti prie pat krašto amžinybės, tarp laiko ir amžinybės. Jums tai reikėjo mažos spustelėjimo iš galo, jūsų teofanija, jūs paspaudė iš galo ir jūs perėjote. Aleliuja. Šlovinkite viešpatį. Kodėl? nes dėsnis yra tavyje ir jis tai padarys. Dievo dovanos suteikia augimą. Atsistokime. Šį rytą atsinešiau 14 lapų su rašto vietomis ir citatomis žinios. Kai šį rytą atvykau į bažnyčią, ant mano kompiuterio ekrano buvo ištrauktos šios citatos apie dėsnį ir žuvelę. Ar tu tai, broli, ištraukai, ne? Aš to tikrai nedariau. Aš pradėjau skaityti, žiūrėti ir sakau, o viešpatie, nejaugi tu keiti mano susirinkimą. Aš taip stengiausi, įdėjau tiek daug pastangų, ruošiausi šiam susirinkimui pagal savo temą. Ačiū, draugė. Ačiū, draugė. Ar jūs dėkingi jam? Taigi aš atspausdinau tai. Šias kelias citatas. Štai taip sulenkiau šį lapą, įsidėjau į portfelį Ir jūsų tėvas man pasakė, pasiimkit tai su savimi. Aš pasakiau, gerai. Aš tiesiog taisykį perskaičiau ir viskas. Jis paruošė mums unikalų susirinkimą. Jums galbūt tai nieko nereiškia, bet kaip pamokslininkui tai reiškia labai daug. Nes aš užpildau savo dvasę su tuo, ką jums pamokslauju. Brolis Jerris Lewis gali jums tai pasakyti. Jie matė, kaip aš tyrinėjau, nagrinėjau. Aš užpildau savo protą, savo dvasę tuo, kad šventoji dvasė turėtų su kuo dirbti, kai aš čia išeisiu pamokslauti. Ir kai aš pamokslauju visiškai priešingai tam, ką aš ruošiausi, jūs nesuprantate tada, ką reiškia stebuklas. Bet matomai kažkas paėmė telefoną šį rytą, surinko numerį. Alio, Jėzau? Viešpatie, man iš tiesų reikia ypatingos pagalbos šį rytą. Nenoriu skūstis, tačiau viešpatie, man labai sunku. Iš tiesų, turiu daug problemų, aš žinau, kad tu suprasi. Prašau, tiesiog padaryk kažką ypatingo man šį rytą. Žinoma, te lamina tave Dievas. Iki. Tuomet jau skambutis man. Zin, zin. Ar galite patikėti, kad tokia yra realybė? Dėl vieno žmogaus jis tai padaro. Palenkime galvas, draugė. Viešpate Jėzau, aš meldžiu, kad aš visuomet būčiau jautrus tam. Padėki man niekada negalvoti, kad aš žinau, kokia linkme susirinkimas turi pakrypti, aš jau tai nagrinėjau, aš ruošiau tą. Padėki man viešpatė, kad aš niekada taip nedaryčiau. Padėki man viešpatė Jėzų būti jautriu šventosios dvasios vedimui. Aš meldžiu šiandieną Dievę, kad tu padėtumėj mums, kiekvienam krikščioniui, tikinčiajam, Te tai jie paims tai kaip padrasinimą tavo akivaizdoje, kaip mažas paukštelis ar žuvelė, gilė, iškritusi iš to ažalo, iš to didingo ažalo, guli ant miško grindinio ir žiūri, iš kur ji kilo. Ir mano, kaip aš kada nors tokiu tapsiu medžiu, kiek užtruks man tai laiko. Lygiai tiek pat laiko, kiek ir tam Dideliam medžiui to prireikė 100 metų, 50 metų. Tai bus lėtas procesas. Daug audrų, vėjo, lietaus. Pučiantis vėjai drebins tą medį, tačiau šaknis smelksis vis giliau ir giliau. Viešpatie, ne mūsų pačių pasirinkimu, bet mes taipogi iškritome iš to didžiojo Dievo amžinojo atributo Ir mes čia gulime ant to žmonijos grindinio, žmonijos miško grindinio. Mes žvelgime į viršų, iš kur atėjome ir manome, kaip iš vis mes galėsime tai padaryti. Kaip aš galiu melstis už savo priešus, kaip aš galiu mylėti tuos, kurie nekenčia manęs, kaip aš galiu laiminti juos, tuos, kurie persekioja mane, kaip aš galiu tai padaryti, bet tas dėsnis yra toje mažoje gilėje. Padėki mums viešpatė pamatyti Kristaus dėsnį savyje per atgimimą iš aukšto. Pamažu, pamažu, pamokymas po pamokymo. Vieną neteisingą rašto supratimą pakeičia teisingas supratimas. Viena klaida ar trūkumas, už kurio galbūt laikėmės daugybę savo gyvenimo metų, tačiau kai ateina tiesa, ji pakeičia to trūkumo vietą. Padėki mums, brangus Dieve, Dėkojame už tavo kantrybę, Jėzau. Mes mylime tave šiandieną, tėve. Kas iš jūsų norite, kad jūs būtumėte prisiminti maldoje? Pats viešpats Dievas, kad tai padarytų, ne tik tai aš. Pakelkite savo ranką Dievui ir pasakykite, Dieve, atkreipki mane dėmesį šiandieną. Jūs galvojate, kai kurie iš jūsų esate krikščionimis 40, 50, 60, galbūt net 70 metų. Ir jūs galvojate, Dievas buvo toks kantrus su manimi, aš nežinau, kaip jis iškenčia mane. Tačiau jūs matuojate žmogišku laiku. Įsivaizduokite, tūkstantis metų yra viena diena tik tai pas viešpatį. Taigi, jeigu jūs gyvensite iki 80-90 metų, tiek metų Dievas su jumis dirbs, tačiau Kiek tai bus sekundžių Dievo laiku, visas jūsų gyvenimas. Jūs esate ne kas kita, kaip praeinantis vėjo dvelgsmas, tačiau jis myli jūs taip stipriai. Tai yra daugiau, nei mes galime suvokti. Tačiau, draugai, nors dėsnis ir yra tavyje, jis nori veikti, jūs turite duoti jam laisvę. Mažas strazdas, jeigu jis niekomet nepaliks to lizdo, jis pasiliks ten, jis mirs iš alkio, jo mama ir jo broliukai taip pat iškris ir jis žūs nuo alkio. Nedarykite to dirbtinai, leiskite Dievui tai padaryti. Aleliuja. Oh, o Jėzau. Tiesiog iškelkime savo rankas jam, pašlovinkime jį.